Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվար 30 է, տարվա 30-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1667 թվականի այսօրը ռուս-լեհական պատերազմի ժամանակ կնքվեց Անդրուսովյան համաձայնագիրը, որով Կիևը ժամանակավորապես մտավ ցարական Ռուսաստանի գազմի մեջ։ 1889 թվականի այսօր ինքնասպան եղավ Ավստրիայի կրոնսպրինց Ռուդոլֆ Հաբսբուրգը։ 1896 թվականին Համիդյան ջարդերի ժամանակ Զեյթունի ապստամբությունում հայերի տարած հաղթանակից հետո Հալեպում կնքվեց հաշտության պայմանագիր, ըստ որի թուրքերը զորքերը հետ են քաշում Զեյթուն գավառից։ 1927 թվականի այսօրը Երևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ Երևանի Պետական համալսարանի Անդրանիկ շրջանավարտների հանդիսավոր նիստը։ 1933 թվականին գեներալ ֆելդմարշալ Պաուլ ֆոն Հինդերբուրգը Գերմանիա իշխանությունը հանձնեց ֆաշիստներին։ Ադոլֆ Հիտլերը նշանակվեց կանցլեր։ 1975 թվականի այսօրը Երևանում բացվեց Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը։ 1969 թվականին տեղի ունեցավ The Beatles բրիտանական ռոք խմբի վերջին համերգը։ 2009 թվականի այսօրը Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում բացվեց Մայր Թերեզայի թանգարանը։ Այսօրը ծնվել են 1882 թվականին քաղաքական գործիչ Միացյալ Նահանգների 32-րդ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը 1901 թվականի այսօրն է ծնվել կուսակցական եւ պետական գործիչ Աղասի Խանջյանը 1921 թվականին Բելարուս խորթային գրող եւ պետական գործիչ Իվան Շամյակին է։ 1930 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող եւ դերասան Ջին Հեքմենը։ Նա Օսկարի կրկնակի դափնեկիր է։ 1933 թվականի այսօրն է ծնվել հայ հասարակական գործիչ, նոր սերունդ մշակութային միության հիմնադիր Գաբրիել Մոլոյանը։ 1937 թվականին ռուս նշանավոր շախմատիստ աշխարհի 10-րդ չեմպիոն Բորիս Սպասկին։ 1937 թվականին անգլացի դերասանուհի Վանեսա Ռեդգրեյվը 1941-ին ամերիկացի քաղաքական գործիչ Դիկ Չեյնին։ 1953 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ-ամերիկյան սցենարիստ եւ կինոռեժիսոր Սթիվեն Զայելյանը։ 1964 թվականին հայազատամարտիկ Պետրոս Ղևոնդյանը, 1974 թվականին ամերիկյան Օսկարակիր կինոդերասան Քրիստիան Բելը։ Այսօրը տոնում են Հնդկաստանում անկախության համար կռվողների հիշատակի օրն է։ Այսօր հունվարի 30-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 335 օր։